agalmato poles Xulinon tis Hermen kataskeuasas kai prosenenkon eis agoran e polei Medenos de one tu prosiontos e kalesas thaitinas bulomenos e boa hos agatho poion daimona kai kerdus doretikon piprascei ton de para tu honton tinos e pontos pros auton o hutos kai ti tuton to iuton onta poleis de para autu o feleion apolawein apecrinato hoti ego men tacheias o feleias tinos deomai autos de bradeos eiothe ta kerde peripoiein pros andra aiscrocerde me de theon pe fronticota ho logos eukairos